Ah. Ben Fero. Yeah yeah yeah yeah. Yeah. Baba Fingo. Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard Ben Fero King Kong Kimbo gibi deliyim ho Boş ver dildo Var baba Fingo Delirin yo Bu da bingo Hadi bil billboard Ben Ferro King Kong Deliyim boy ismimi bil ho yes. Sal dildo var baba fingo Amacımız değil babuş ciddiyet falan hani şimdiye kadar sordun kim diye Tamam indi bin diye devam tabi yetmiyor paran Badiciyim uyumam ikin diye kadar bakış açınız dar Biraz eğlenin ulan bana değmeyin ulan benden neyleyim ulan acıtasyon Müzik ve de gözyaşı zulan Derdim çok diye mikrofonda ağlamam ulan Tamam mı lan Yolladım iban Sigaramdan bile yok sana bir dal Bana dayılananın kolları fidan Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard Ben Fero King Kong her dildo Var baba fingo Delirin yo Bu da bingo Hadi billboard ben Fero King Kong Deliyim boy ismimi bil ho Sal dildo var baba fingo Şans değil iş moruk yaptığımız lan Olamadı yan gelip yattığınızdan Hatrımız var, alnımız ak Hızlı giriştir rap'e de tattığımızdan Bakınız işinize gücünüze siz Gerçek zenciler bir tek bir Furkan Bedecan Volkan Boz Yap bunu dediler meydan boş, boş. Kafamız rahat hani her yer loş. loş Biz bosuz aslan gelsen koş Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard ben Fero King Kong Kimbo gibi deliyim ho Boş ver dildo Var baba fingo Delirin yo yeah. bu da bingo yeah. Hadi billboard ben Fero King Kong Deliyim boy ismimi bil ho yes. Sal dildo var baba fingo Rest in peace Kimbo Slice King of the streets Yeah Ben Fero Orman kanunları Güzel bahçe İzmir